veseliți, că plata voastră multă este la ceruri. Omenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăție. Pupa, Copii, pula, banii tăi! nu știu cu ce-am greșit O iau pe măta mare, un weekend la izbăvit Speriată că mai are puțin până la cavou Când eu nu voiam nimic decât bani îmi plac banii tăi și mi-au plăcut întotdeauna Crede că nu ți iau, o să râzi pupa mei mâna Lăsați milioanele să vină la mine Bagă 15 acatiste dacă vrei să-ți fie bine Dacă vrei o nuntă mică, asta face 700 Botezul ăla micu nu e mult vreo 900 Și când totul se termină și rămâi fără minute Te bag între patru scânduri pentru numai 16 sute scurtă de mașini, leasing pe banii tăi Vă uitați ca la cioban, fiindcă sunteți niște oi Vino să donezi chiar de te de noi Dacă nu vrei să-ți vezi sufletul prinde de vânătăi Bani, bani ban, ban, vrem ban. Nu putem să ne oprim Și nu o să ne săturăm ban, ban, bani, vrem bani Nu putem să ne oprim Și nu o să ne săturăm Morți cu morți, mătii cu mătii Popa, popi, popa, popa, banii Hai aprinde o lumânare, ba la morți, ba la vii Încă ridicăm biserici, avem doar 18.000 Vă călcați în picioare pe la toate slujbele De impozit nu-mi e frică să-l plătească babele Tu spui că nu e bine, nu e calea Domnului Eu o scap de ce e rău, că banii e ochiul dracului Și când vin electorale, nu știe cum să voteze Nu-i nimic, o învață popa ca să nu se mai streseze Vreau hectare de pădure, vreau cea mai tare mașină Vreau să moară toți dușmanii în timp ce le dau lumină Postez cu vin, silicoane și purcel Dar tu fă ce zice popa, nu ce face el Tu credeai că ești mai șmecher pentru că n-ai cotizat Te prefaci că nu mă știi, ghiși cine te-a botezat Păi te vede, doamne, doamne, te gândești la portofel? Da. Cine? Ah, păi ce treabă am eu cu el? Ban, ban, ban, vrem bani Nu putem să ne oprim și nu o să ne săturăm Bobby, Bobby, Bobby, body Bobby,